Psalm 146. Alleluia. Laudate Dominum, coniam bonus est salmus, Deo nostro sit iucunda, decoraque laudatio. Edificans Jerusalem Dominus, dispersionis Israelis congregavit, qui sanat contritos corte, et aligat contritionis eorum qui numerat multitudinum stellarum et er omnibus me eis nominum vocat. Manius dominus noster, et mania virtus eius, et sapientiae eius non numerus. Suscipiens mansuetus dominus, humiliens autem peccatores usque a terra. Precenite Domino in confessione, salite Deo nostro vincitara, qui operi celum nubibus et parat terre pluvium, qui producit in montibus vonum, et erbam sev sevetuti aminum, qui dat jumentis esiam ipsorum, et pulis covorum invocantibus eum non in fortitudine eo equi voluntatem abebit, nec in tibi sferi beneplacitum eri Dei. Beneplacitum est Domino super tementis eum, et in eis qui sperant super misericordia eus.